Antras skirsnis. Klausytojų tarpe buvo vienas turtingas, nuo reikalų pasitraukęs pirklys, truputį lupikautojas, vardu ponas Žeboranas, kuris susikrovė pusę milijono, gamindamas storą gelumbę, visokių rūšių saržą ir feskas. Ponas Žeboranas niekad gyvenime nebuvo davęs išmaldos jokiam vargšui. Nuo šios dienos žmonės pastebėjo, kad kad jis kiekvieną sekmadienį duoda vieną su senoms elgetoms prie didžiųjų katedros durų. Ta su jos turėdavo pasidalyti šešius. Kartą vyskupas jį pamatė darant šį gailestingumo aktą ir šypsodamas įstarė seseriai. Antai ponas Žeboranas perkasi už vieną su rojaus. Kai dalykas liesdavo labdarybę, vyskupas nenusimindavo, kad ir nieko negaudavo – Tokiais atvejais jis surasdavo žodžių, kurie versdavo susimastyti. Kartą viename iš miesto salonų jis rinko vargšams aukų. Svečių tarpe buvo markizas D. Šantersijai, senas turtingas šykštuolis, kuris įsigudrino tuo pačiu metu būti ultrarojalistu ir ultravolterininku. Tais laikais buvo tokia pakraipa. Vyskupas priejas palėtė jam ranką ir tarė, ponas Markizė, jūs turite man šiek tiek duoti. Markizas atsigrįžo ir šaltai atšovė. Monsignore, aš turiu savo vargšų. Tai atiduokite juos man, tarė vyskupas. Kartą katedroje jis pasakė šitokį pamokslą. Mylimieji mano broliai, gerieji mano bičiuliai, Prancūzijoje yra 1 milijonas 320 tūkstančių valstiečių namų, kurie turi tik tris angas – milijonas 817 tūkstančių, kurie turi dvengas, duris ir vieną langą. Ir pagaliau 346 tūkstančiai lūšnų, turinčių tik vieną angą duris. O šito priežastis yra dalykas, kuris vadinamas durų ir langų mokesčiu. Patalpinkite į tokius būtus vargšų šeimas, senas moteris, mažus vaikus, ir štai jums drugys ir visokios lėgos. Deja, Dievas duoda žmonėms orą, o įstatymas jiems jį pardavinėja. Aš nesmerkiu įstatymo, bet aš laiminu Dievą. Izere, varė, Alpėse, aukštutinėse ir žemutinėse valstiečiai net neturi karučių, jie mėšla išnešiojam pečių, jie neturi žvakių ir žibina sakingas skalas ir virvagalius išmirkytus dervoje. Šitaip yra aukštutinio dofinė kaimuose. Jie kepa duoną kartą per šešis mėnesius, kepa ją džiovintų karvių mėšlų. Žiemą jie tą duoną kapoja kirviais ir visą parą mirkina vandenyje, kad būtų galima ją valgyti. Broliai, pasigailėkite, pažiūrėkite, kaip žmonės kenčia aplinkų jūs. Kilimo provansietis, jis greitai išmoko visas pietų tarmes ir progai pasitaikius naudodavo žemutinio Landgedoko, žemutinių Alpių ir aukštutinio Dofinė posakius. Tatai patiko liaudžiai ir žymiai padėjo vyskupui prieiti prie visų širdžių. Pirkios ir kalnuose jis jautėsi kaip namie. Visų paprasčiausiais, liaudžiai suprantamai žodžiais jis mokėjo pasakyti pačius iškilniausius dalykus. Kalbėdamas visais dialektais, jis prasismelgdavo į visų sielas. Beje, jis vienodai elgėsi ir su aukštuomeniai žmonėmis ir su liaudimi. Jis nieko nesmerkdavo paskubomis, neįsigilinęs į visas aplinkybės, jis sakydavo, pažiūrėsime, kuriuo keliu čia atėjo nuodėmė. Buvusiam nusidėjėliui, kaip jisai šypsodamasis pats save vadindavo, buvo svetimas kraštutinis rigorizmas ir jis viešai, neraukdamas santakių, kaip daro aršus šventeivus, skelbė mokslą, kurį būtų galima trumpai maždaug šitaip išdėstyti. Žmogus turi kūną, kuris jam yra ir sunki našta ir pagunda. Jisai jį tempia ir jam pasiduoda. Jis turi jį griežtai stebėti, jį žaboti, tramdyti ir jam pasiduoti tik būtiniausių atveju. Šiame pasidavime taip pat gali slipėti nuodėmė, tačiau šitai padaryta nuodėmė yra dovanotina. Tai puolimas, tačiau puolimas ant kelių, kuris gali baigtis malda. Būti šventam – išimtis, būti teisingam – taisyklė – klyskite, polkite, nusidėkite, bet būkite teisingi. Kiek galint mažiau nusidėti, tai žmogaus įstatymas. Visiškai nenusidėti, tai angelų svajonė. Visa, kas žemiška, pavaldu nuodėmiai. Nuodėmė turi traukiamąją jėgą. Kai dėl ko nors visi imdavo garsiai šaukti ir skubėdavo reikšti savo pasipiktinimą, jis sakydavo šypsodamasis, oho, turbūt čia koks nors didelis nusikaltimas, kuriuo nusižengia visi. Štai dėl ko įsigandė veidmainiai taip skuba protestuoti ir apsisaugoti nuo įtarimų. Jis buvo atlaidus moterims ir vargšams, nes juos sunkiausiai slegė žmonių visuomenė. Jis sakydavo, dėl moterų vaikų tarnų silpnųjų, neturtingųjų ir tamsuolių nuodėmių yra kalti vyrai, tėvai, šeimininkai, stiprieji, turtingieji ir mokytieji. Jis dar sakydavo, mokykite neapsišvietusius viso, ko tik galite. Visuomenė yra kalta, kad neduoda nemokamo mokslo. Jie atsako už tą tamsą, kurią patys kleidžia. Kai siela klaidžioja sutemose, joje bręsta nuodėmi. Kaltas yra ne tas, kas nusideda, bet tas, kas kuria patamsius. Kaip matote, jis turėjo keistą ir savotišką manierą spręsti apie daiktus. Aš įtariu, kad jisai paėmė ją iš Evangelijos. Kartą viename salone jis išgirdo kalbant apie vieną baudžiamąją bylą, kurioje buvo vedamas tardymas ir kurią teismas netrukus turėjo nagrinėti. Vienas vargšas žmogelis iš meilės moteriai ir kūdikiui, kurį su ja turėjo, atsidūręs be jokių lėšų, pradėjo dirbti netikrus pinigus. Netikrų pinigų dirbimas tais laikais dar buvo baudžiamas mirtimi. Moteris buvo suimta, kai mėgino išleisti pirmą to vyriškio padirbtą monetą. Jie atsidūrė kalėjime, bet įrodymų te buvo tik tai prieš ją. Ji viena galėjo išduoti savo mylimąjį ir jį pražudyti, jeigu būtų prisipažinusi. Ji neigė, ją ėmė griežčiau tardyti, jau sispyrusi neigė toliau. Tuomet karališkajam prokurorui šovė į galvą puikiai mintis. Jis apšmeižė mylimąjį, primetęs jam neištikimybę ir gudriai parinkęs nuotrupas iš jo laiškų, įtikino nelaimingąją, kad jinai turinti konkurentę ir kad tas vyras ją apgaudinėjas. Tada pavydo įsiutinta, ji savo meilužį įdavė, viską prisipažino, viską patvirtino. Biriškio laukė neišvengiama pražutis. Artimiausių laikų jis turėjo būti teisiamas ekse kartu su jo bendrininke. Visi kalbėjo apie tą įvykį ir gerėjusi prokuroro apsukrumu. Paleidęs į darbą pavydą, jis iš rūstybės išgavo tiesą, o iš keršto teisingumą. Biskupas viso to klausėsi tylėdamas, kai visi nutilo, jis paklausė. Kur bus teisiamas tas vyriškis ir ta moteris? Prisiekusiųjų teisme. O kur bus teisiamas ponas karališkasis prokuroras? Vėl paklausė vyskupas. Denyje atsitiko tragiškas įvykis. Vienas žmogus buvo nuteistas mirti už galvažudystę, Šis nelaimingasis, ne per daug mokytas, bet ir nevisiškas nemokša, buvo mugės fokusnikas ir viešasis raštininkas. Visas miestas smalsiai sekė bylą. Išvakarėse tos dienos, kada buvo paskirta pasmerktojo egzekucija, susirgo kalėjimo kapelionas. Reikėjo surasti kitą dvasininką, kuris būtų prie nusmerktojo paskutiniam jo gyvenimo akimirkom. Kreipėsi į kleboną, tasai nesutiko ir rodosi pasakė, tai ne mano reikalas kuriam galui aš užsikrausiu tokią naštą ir terliosiuosi su tuo virvių šokiku. Aš taip pat sergu ir apskritai man ten ne vieta. Apie šį atsakymą pranešė vyskupui ir tasai tarė, klebonas sako tiesą, ten vieta ne jam, bet man. Nieko nelaukdamas jis nuvyko į kalėjimą, nusileido į virvių šokiko kamerą, kreipėsi į vardu, paėmė jo ranką ir pradėjo su juo kalbėtis. Vyskupas su juo išbuvo visą dieną ir visą naktį, užmiršęs maistą ir miegą, melsdamas Dievą išgelbėti nusmerktojo sielą ir melsdamas nusmerktai gelbėti savo sielą. Jis jam papasakojo apie aukščiausias tiesas, kurios draugė yra ir visų paprasčiausios. Jis buvo jam tėvas, brolis, bičiulis, o vyskupas tik tam, kad palaimintų. Jį ramindamas ir guosdamas jisai apšvietė jį. Tasai žmogus turėjo mirti nevilties apimtas. Mirtis jam buvo lyg praraja – Jis stovėjo drebėdamas prie šio grėslaus lenkščio ir su siaubu traukėsi atgal. Jis nebuvo toks nemokša, kad būtų visiškai bejingas. Pasmerkimas mirti jį giliai sukrėtė ir tarytum pramušė vienur kitur aplink jį tą sieną, kuri mus skiria nuo visatos paslapties ir kurią mes vadiname gyvenimu. Jis bet vango žiūrėjo pro šias fatališkas pragas į tai, kas yra napušio pasaulio, bet matė vien tik tai tamsą. Vyskupas jam padėjo išvysti šviesą. Kitą rytą, kai atėjo išvesti nelaimingojo, vyskupas buvo prie jo. Jisai išėjo su violetinė mantija, su vyskupo kryžiumi ant krūtinis, jis pasirodė miniai greta virvėmis surišto nusikaltelio. Draugė su juo įlipo į vežimą, draugė su juo užkopė ant ešafoto, pasmerktasis vakar toks niurus ir prisliktas, dabar spindėtė spindėjo. Jis jautė sieloje rimti ir pasikliovė dievu. Vyskupas jį apkabino ir tą akimirksnį kada turėjo nukristi giljotinos peilis, jam tarė. Ką žmonės nužudo, tą prikelia Dievas. Tas, kurį atstumė broliai, atranda tėvą. Melskis tikėk, ženki amžinai gyvenimą. Tenai mūsų tėvas. Kai vyskupas lipo nuo ešafoto, kažkas jo žvilgsnyje privertė minę prasiskirti prieš jį. Žmonės nežinojo, kuo labiau stebėtis, ar jo veido bliškumu, ar didžiu giedrumu. Grįžęs į savo kuklę buveinę, kurią šypsodamas jis vadindavo savo rūmais, jis tarė seseriai. Aš ką tik atlaikiau pontifikalinės mišes. Kadangi patys kilniausi polgiai dažnai lieka nesuprasti, atsirado miestė žmonių, kurie aiškindami šį monsinjoro žygį kalbėjo – tai pozavimas. Beje, taip šnekėta tik tai salonuose – o liaudis, kuri nelinkusi šventuose veiksmuose išvelgti blogų minčių, buvo sujaudinta ir žavėjosi. O dėl vyskupo tai giljotinos vaizdas jam buvo toks didelis smūgis, kad jis ilgai negalėjo atsipeikyti. Iš tikrųjų, stūksantis prieš akis ešafotas perkelia žmogų į kažkokį haliucinacijos būvį. Kol savo akimis nesate matę giljotinos, Jūs galite mažiau ar daugiau bejingai žiūrėti mirties bausmę, galite nepareikšti savo nuomonės, galite sakyti ir taip, ir ne, bet kartą ją pamačius, tatai sukrečia jūs taip giliai, kad turite galutinai apsispręsti, ar esate už ar prieš. Vieni ją žavisi, kaip de mestras, kiti kaip bekarija šlykštisi. Demestras 1753-1821 reakcinis prancūzų rašytojas, katalikų bažnyčios ir pasaulinės popiežiaus valdžios viešpatavimo skelbėjas. Bekarija 1737-1794, italų publicistas, literatas ir visuomenės veikėjas, prancūzų šviečiamųjų idėjų skleidėjas Italijoje. Jis parašė knygą apie nusikaltimus ir bausmes, kurioje pasisako prieš mirties bausmę. Giljotina tai įstatymo sutirštinimas, jos vardas vindikta, bausmė lotiniškai. Ji nėra neutrali ir neleidžia jums pasilikti neutraliems. Jos vaizdas žmogui sukelia šiurpą ir ta šiurpas yra visų paslaptingiausias. Visos socialinės problemos pastato aplink giljotinos peilį savo klaustukus. Ešafotas tai pamėkli. Ešafotas nėra lentinė pakyla, ešafotas nėra mašina – Ešafotas nėra bedvasis mechanizmas, padarytas iš medžio, geležies ir virvių. Atrodo, kad tai savotiškai gyvas padaras, turys kažkokią nelemtą iniciatyvą. Sakytumei, kad šį pakila regi, kad šį mašina girdi, kad šis mechanizmas supranta, kad šis medis, ši geležis ir šios virvės turi savo valią. Klaikiame klėdėsi, kuris apima sielą pamačiusią šafotą, jis atrodo nuožmus ir samoningas dalyvis to, ką daro – Ešafotas budelio bendrininkas. Jis ryja žmogų, jis ėda jo kūną, geria jo kraują. Ešafotas savotiška pabaisa, padaryta teisėjo ir dailidis, šmėkla, kuri atrodo gyvenanti savotišką klaikų gyvenimą, pagimdyta nesuskaitomų jo aukų mirties. Todėl įspūdis buvo baisus ir gilus. Kita diena po egzekucijos ir dar daug dienų po to vyskupas atrodė prislėgtas. Beveik nenatūrali rimtis – kurį buvo apėmusi šiurpėje akimirka dingo. Visuomeninio teisingumo šmėkla įkyrėjai persikiojo. Vyskupas, kuris paprastai su tokiu džiaugsmingu pasitenkinimu sugrįždavo, atlikęs bet kurią savo pareigą, dabar atrodė lyg darytų savo kokį priekaištą. Kartais jis pradėdavo pats su savimi kalbėtis ir pusbalsių murmėdavo niurius monologus. Vieną vakarą jos sesuo štai ką išgirdo jį kalbant. Nemaniau, jog ta tai gali būti tai baisinga – Nusikaltimas taip įsigilinti į Dievo įstatymus, kad jau nebepastebi žmonių įstatymų. Mirtis priklauso tik Dievo valiai. Kokią teisę turi žmonės kėsintis į šį nesuvokiamą dalyką? Ilgainiui šie įspūdžiai neteko savo štrumo ir galimas daiktas išdėlo jo atmintyje, tačiau žmonės pastebėjo, kad vyskupas nuo to laiko vengia eiti egzekucijų aikštę. Vyskupą Mirjelį buvo galima bet kuriuo metu šauktis prie ligonių ir mirštančiųjų patalo. Jie žinojo, kad tai ir yra jo svarbiausia pareiga ir jo svarbiausias darbas. Našlių ir našlaičių šeimoms jo nereikėjo kviestis, jis pats ateidavo. Jis mokėjo ištisas valandas tylėdamas sėdėti šalia vyro, netekusio mylimo žmonos, ar šalia motinos, netekusio savo kūdikio, tačiau žinodamas, kada reikia tylėti, jis taip pat žinojo, kada reikia kalbėti. O nuostabus jis godėjas. Jis nesistengdavo dėldyti skausmą užmirštimi, bet priešingai, stengdavosi jį pagilinti ir sutaurinti viltimi. Jis sakydavo, saugokitės galvoti apie mirusius ne taip, kaip reikia. Užmirškite apie tai, kas trūnėja. Atidžiai stebėkite ir išvysite gyvą ugnelę danguje – tai jūsų brangaus velionio siela. Jie žinojo, kad tikėjimas turi gydomąją galę. Jis tenkdavosi pamokyti ir nuraminti nevilties apimtą žmogų, statydamas jam pavyzdžių žmogų, pasidavusi savo likimui ir pakeisti širdgėlą, nukreipusią žvilgsnį į kapą, tokią širdgėlą, kuri žiūri į žvaigždes. Monsignoras Bienvenių per ilgai dėvi sutanas. Vyskupo Mirjelio privatus gyvenimas atspindėjo tas pačias mintis, kaip ir jo visuomeninis gyvenimas. Laisva valia prisijimtas neturtas, kuriame gyveno dinio vyskupas, būtų sudaręs rimtą ir žavingą reginį kiekvienam, kas būtų turėjęs progos stebėti jį iš arti. Kaip visi seni žmonės ir daugumas mintytojų, jis miegojo mažai. Užtat šis trumpas miegas būdavo kietas – Rytais valandą susikaupdavo apmastymuose, paskui laikydavo mišes katedroje arba savo koplitėlėje. Po mišių pusryčiaudavo, valgydavo ruginę duoną, ją pavilgydama savo paties karvių pienę. Paskui dirbdavo. Vyskupas labai užsijėmė žmogus. Kiekvieną dieną jam reikia priimti korijos sekretorių, kuris paprastai yra kanauninkas ir beveik kasdien kapitulos narius. Jis turi kontroliuoti kongregacijas, teikti privilegijas, peržiūrėti visą krūvą dvasinės literatūros, maldaknygės, decezijos, katekizmus, brevijorius ir taip toliau, rašyti ganytojiškus laiškus, tvirtinti pamokslus, taikinti klebonus su merais, vesti bažnytinę korespondenciją, administracinę korespondenciją, iš vienos pusės valstybė, iš antros šventasis saustas, žodžiu, tūkstančiai reikalų. Laiką atlikusi nuo galybės šitų reikalų pamaldų ir brevijoriaus, pirmiausiai skirdavo vargšams, ligoniams ir sielvarto prislėgtiesiems. Laiką atlikusi nuo daugybės prislėgtųjų, ligonių ir vargšų, jis skirdavo darbui. Kartais jis kasinėdavo savo sodelyje, kartais skaitydavo ir rašydavo. Vieną ir antrą darbą jis vadino tuo pačiu žodžiu – sodininkauti. Protas tai sodas, sakydavo jis. Dvyliktą vyskupas pietaudavo, pietus būdavo panašus į posryčius. Apie antrą valandą, jei oras pasitaikydavo gražus, jis išeidavo iš namų ir vaikščiodavo mieste arba už miesto, dažnai užsukdamas į vargingas lūšnas. Daug kas jį matydavo žingsniuojant vieną, paskendusi savo mintise, nuleistomis akimis, pasiramščiuojantį ilgą lasdą, apsivilkusi labai šiltų violetinių vatinuku – apsiavusi storos odos korpėmis ir violetinėmis koinėmis ir užsidėjusi plokščią trikampę skrybelę, papuošta storais auksiniais skutais prie kiekvieno kampo. Kur tik jis pasirodydavo, visur būdavo šventi. Galėjai sakyti, kad draugė su juo padvelgdavo šiluma ir šviesa. Vaikai ir seni žmonės išeidavo ant slenkščio pasitikti vyskupo, kaip eitų pasitikti saulės. Jis laimindavo ir jie jį laimindavo – Jo namus parodydavo kiekvienam, kuriam ko nors reikėdavo. Šiandien bei ten jis sustodavo, kalbėdavo su mažais berniukais ir mergytėmis ir šypsodavosi jų motinoms. Vargšus jis lankydavo, kai turėdavo pinigų. Kai pinigų neturėdavo, lankydavo turtinguosius. Savo sutanas jis dėvėdavo labai ilgai, o kad niekas to nepastebėtų, be savo violetinio batinuko į miestą niekuomet neišeidavo. Vasarą tai būdavo nelabai patogu. Vakare pusiau devinta jis draugė su seserė vakariniaudavo, o ponia Magluar stovėdavo už jų ir jiems patarnaudavo prie stalo. Nieko negalėjo būti kuklesnė už šias vakarienės. Tačiau jei kuris klebonas pasilikdavo pas vyskupą vakarienės, ponia Magluar pasinaudodavo tą progą ir patiekdavo monsignorui kokią nors puikią ežerų žuvį, kokį kalnų paukštelį ar žvėrelį. Kiekvienas klebonas duodavo pretekstą gerai pavalgyti – vyskupas tam neprieštaraudavo, o paprastai vakare jis valgydavo tik vandenyje virtų daržovių ir sriubos su alyva. Dėl to mieste sakydavo, jeigu vyskupas nevaišina klebono, tai pats valgo kaip trapistas. Po vakarienės jis kokį pusvalandį kalbėdavosi su panele Batistina ir ponia Magluar. Paskui eidavo į savo kambarį ir vėl imdavo rašyti – čia atskiruose lapeliuose, čia kokio nors folianto paraštėje. Jis buvo apsišvietęs žmogus ir net truputį mokslininkas. Paliko penkis ar šešis gana įdomius rankraščius, be ko kita, samprotavimą apie šį mozės genezės knygos posmą. Pradžioje viešpaties dvasia pleveno viršum vandenų. Šį posmą jis gretina su trimis tekstais – su arabų versija, kuri byloja – Dievo vėjai pūtė su Juozapu Flavijum, kuris rašo, vėjas iš viršaus lėkė į žemę. Pagaliau su chaldėjiška Onkeloso parafraze, vėjas ateinas iš Dievo pūtė viršum vandenų. Kitame samprotavime jis nagrinėja Jugo Ptolmaido vyskupo šios knygos autoriaus prodėdis teologinius raštus ir nustato, kad šiam vyskupui taip pat priklauso įvairūs smulkus veikalai, išleisti praeitame šimtmetyje barliai kuro pseudonimu. Skaitydamas, kad ir kokia jo rankose būtų buvusi knyga, kartais jis taiga giliai susimastydavo, o paskui atsipeikėjęs įrašydavo kelias eilutes tos pačios knygos lapuose. Šios eilutės dažnai neturi jokio ryšio su tos knygos turiniu. Štai prieš mūsų akis pastaba jo įrašyta paraštėje tomo turinčio pavadinimą – Lordo Žermeno susirašinėjimas su generolais Clintonu ir Kornvalisu ir su Amerikos karinio laivyno admirolais. Parduodama Versalyje Panso knyginę ir Paryžiuje Piso knyginę Augustiniečių krantinė. Toji pastaba šitokia. O tu kursai esi. Ekleziastas vadina tave visą galybę, makabėjai vadina tave kurėjų, laiške Efeziečiams tu vadinamas laisvę, Baruchas vadina tave begalybę, psalmės išmintimi ir tiesa, Jonas šviesa, karalių knyga viešpačių, Mozės eksodo knyga apvaizda, Levitų knyga šventybė, Esdras teisingumu, visata dievu, žmogus tėvu, o Saliamonas vadina tave gailestingumu ir taip pats gražiausias iš visų tavo vardų. Apie 9 valandą vakaro abi dvi moterys pasitraukdavo į savo kambarius viršuje, palikdamos į vieną patinėme aukšte iki ryto. Dabar turime papasakoti apie dinio vyskupo būtą, įdant skaitytojas turėtų apie jį aiškų supratimą. Kam jis pavedė saugoti savo namus? Namas, kuriame gyveno vyskupas, buvo, kaip mes sakėme, dviejų aukštų, trys kambariai apatinėme aukšte ir trys antrajame – o viršui pastogės patalpa. Už namų buvo ketvirtadalio arpano didumo sodas. Arpanas 51 aras. Moterys turėjo užėmusios antrąjį aukštą. Vyskupas gyveno pačiuje. Pirmasis kambarys, stačiai gatvė, buvo jo valgomasis, antrajame jis miegojo, trečiasis buvo koplyčia. Iš koplyčios galėjo išeiti tik tai per miegamąjį, o iš miegamojo per valgomąjį. Koplytėlės gale buvo uždara niša su lova skirta svečiams. Šią lovą vyskupas pavesdavo miestelių kunigams, savo ar parapijos reikalais atvykstantiems į dienį. Ligoninės vaistinė nedidelis pastatėlis, prišlietas prie namo iš sodo pusės, buvo paversta virtuve ir sandėliu. Be to, sode stovėjo tvartas, buvus ligoninės virtuvė, kur vyskupas dabar laikė dvi karves. Kad ir kiek jos duodavo pieno, Pusę jo kiekvieną rytą jis nusiūsdavo į ligoninę. Aš moku savo dešimtinę, sakydavo jis. Jo kambarys buvo gana didelis, todėl žiemą jį prikurianti būdavo sunkoka. Malkos dinyje labai brangios, todėl vyskupas sumanė padaryti karvidėje lentinę pertvarą ir ten įsitaisė nedidelę patalpą. Tenais praleisdavo ištisus vakarus didelių šalčių metu. Šią patalpėlę jis vadino savo žiemos salonu – Tame žiemos salone, kaip ir valgomajame, nebuvo kitų baldų, tik paprastas keturkampis medinis stalas ir keturios šiaudinės kėdės. Be to valgomai puošė senas bufetas nudažytas rausvais klyjiniais dažais. Iš panašaus bufeto prideramai užtiesto baltomis staltiesėlėmis ir popieriniais karbiniais jis pasidarė altorių, kuris teikė gašę išvaizdą koplytėliai. Jo turtingosios atgailautojos – ir dievo baimingosios dienio moterys kelis kartus buvo sumetusios pinigų naujam gražiam altoriui įtaisyti monsinjoro koplyčioje. Jis kiekvieną kartą primdavo pinigus ir juos atiduodavo vargšams. Gražių gražiausias altorius, sakydavo jis, tai paguosto nelaimingojo sielą, už tai dėkojanti dievui. Koplitėlėje buvo du šiaudiniai klauptai, o miegamaime šiaudinis krėslas – Jeigu atsitikdavo, kad jam reikėdavo priimti iš karto septynis ar aštuonis svečius, prefektą ar generolą, ar įgulos pulko vadovybę, ar keli seminarijos klierikus, tada reikėdavo atsinešti kėdės iš tvarto, iš žiemos salono, klauptus iš koplyčios ir krėslą iš miegamojo. Šitai būdavo galima surinkti 11 kėdžių lankytojams. Atėjus svečiams kiekvieną kartą būdavo ištuštinami kiti kambariai. Kartais atsitikdavo, kad susirinkdavo 12, Tada vyskupas, gelbėdamas padėtį, pats atsistodavo prie židinio, jei būdavo žiema, o jei būdavo vasara, tai pasiūlydavo svečiams pasivaikščioti sode. Tiesa, nišoje stovėjo dar viena kėdė, bet jo šiaudai buvo pusiau nutriušę ir ji laikėsi tik ant trijų kojų, todėl sėdėti ant jos galėjai tik prisistumęs prie sienos. Beje, panelė Batistina taip pat turėjo savo kambaryje didžiulį medinį krėslą, kažkada pauksuota ir apmušta marga kiniška tafta, bet tą krėslą į antrąjį aukštą reikėjo įkelti pro langą, nes laiptai pasirodė per siauri. Taigi bėdai ištikus, jo pasinaudoti negalėjai. Panelė Batistėna kažkada puoselėjo ambicingą svajonę įsitaisyti saloninius baldus, lenktus raudonojo medžio kryslus ir sofą, apmuštus geltonų, utrechto aksomu su rozetėmis. Tačiau šitai būtų kaštavę mažiausiai 500 frankų – Todėl pamačiusi, kad per penkerius metus jai pavyko sutaupyti šiam reikalui tik 42 frankus ir 10 sų, ji galų gale nuo šios svajonės atsisakė. Beje, kasgi pasiekė savo idealą? Nėra nieko lengviau, kaip įsivaizduoti vyskupo miegamąjį. Stiklinės durys į sodą, priešais duris, lova, geležinė ligoninės lova su žalios saržos baldakimu. Prie lovos anapus užuolaidos – tualeto reikmenys, rodantieji dar senus, elegantiškus, aukštesnės visuomenės žmogaus papročius. Dvejos durys, vienos netoli žėdinio į koplyčią, antros ties knygų spintai valgomai, biblioteka, didelė pilna knygų stiklinė spinta, žydinys iš medžio nudažyto kaip marmuras, paprastai nekurianamas. Židinyje pora geležinių trikojų malkoms padėti, priešakinėme gale papuoštų dviem kažkada pasidabruotomis vazomis su girliandom ir išdrožom savotiška prabanga, kurią galima rasti vyskupų namuose. Viršum žiedinio, kur paprastai taisumas veidrodis, varinis kitados pasidabruotas kryžius ant juodo nusišėrusio aksomo mediniuose rėmuose su nusitrynusiu paauksinimu. Prie stiklinių durų didelis rašomasis stalas su rašaline, apkrautas krūva popierių ir storomis knygomis. Priešai stalą šiaudinis krėslas – prie lovos klauptas atsineštas iš koplitėlės. Ant sienos iš abiejų lovos pusių kabojo du portretai ovaliniais rėmais. Trumpi įrašai pauksuotomis raidėmis bliškiame drobės fone prie figūrų bylojo, kad vienas portretas vaizduoja batą Šalijo, Senklodo vyskupą, o antras abatą Turto, Agdo general Vikara, Gran Šano abatą, priklausiusi cistersų ordinui Šatro diecezijoje.